Olamdagi haq yo'llar, nohaq yo'llar aniqroq qilib aytganimizda olamdagi haq yo'l va nohaq yo'llar. Chunki haq bitta bo'ladi. Har bir maslak qarash asosiga quriladi. Shu dunyo qarashdan maslak kelib chiqadi. Masalan, dunyo qarash nima? Dunyo qarash insonning qalbida mahkam turuvchi bir savollar borki, bu ro'barudagi dunyo olam nima? Qanday vujudga kelgan? va bundagi insonlarning tutgan o'rni nima qanday o'rinni tutadi bu yerdagi mavjudot bilan jonli mavjudot bilan in, bu jonsiz mavjudot va inson o'rtasidagi aloqa nima mana bu savollar modomiki inson majnunlar ya'ni aqlsizlar olamiga o'tmagan bo'lsa bu savol uning qalbida mahkam turib oladi va bu savolga javobni insondan talab qiladi mana shu savollarga dunyodagi hamma maslak turlicha javob bergan ba'zi maslaklarning javobini nahotki shu narsani ham javobni inson tasdiqlashligi mumkinmi deb hayron qoladi lekin shunday bo'lsa ham shunchalik tasdiqlashligi mumkinmi deb hayron qoladigan bo'lsa ham tasdiqlangan odamlar tarafidan agarchi hech bir inson tasdiqlashligi mumkin bo'lmaydigan darajada bo'lsa masalan olamni o'z öz o'zidan bo'ldi degan falsafa hech tasdiqlanishligi mumkin emas edi Modoniki inson aqlli holatda turadigan bo'lsa aql ne'matidan bir ozgina bo'lsa ham ulushi bo'lsa bu falsafani tasdiqlashligi mumkin emas edi lekin shu narsani tasdiqlab shu narsa haqida odamlarga bu dars qilib uzoq vaqtlar o'qitilindi olamni o'z öz o'zidan bo'ldi degan narsani hech bir inson tasdiqlashligi mumkin emas edi chunki biror bir insonning o'zini hayotida bir narsani o'z öz o'zidan bo'ldi desa shu falsafani tasdiqlab yurgan odamlar hech bir narsani o'z öz o'zidan bo'lganligini tasdiqlamaydigan kishilar masalan biror bir joyda oddiy bir tuproqdan bo'lgan bir balandlik paydo bo'lib qolgan bo'lsa shu narsani kim qildi deb savol qilinsa o'z öz o'zidan bo'lib qolgan deyilsa hech kim bu narsani aqlli kishi bu gapni aytmaydi deb mabodo biror bir jinoyat sodir bo'lib qolgan bo'lsa biror bir kishi qatl qilingan bo'lsa uning jasadi bir joyda yotgan bo'lsa bu narsani kim qildi degan savol bo'lsa o'z öz o'zidan bo'lib qoldi desa biror kishi bu narsani tasdiqlamagan ammo shunchalik olamni murakkab olamni o'z öz o'zidan bo'lib qoldi degan falsafa odamlar tasdiqlashib kelgan shu narsani shu haqda unvonlar olgan bo'lib ham ilmiy unvonlar olgan lekin inson ichidagi alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrat doim uni bu narsani tasdiqlamaslikka undaydi qandaydir bir ilohiy kuch borligini qalb tasdiqlab turadi umrbod bir iymon haqida biror bir masalani eshitmagan kishilarning qalbi ham shu dunyoqarash nihoyat darajada insonga bir zarurdir islom o'ziga xos bir dunyoqarash insonlarga berdiki bu dunyoqarash qiyomatgacha o'zgarmaydigan dunyoqarash va shu dunyo qarashi asosida o'zining maslakini kitob va sunnatda e'lon qildi alloh subhanahu va taolo bu olamni yaratdi bu yaratgan olamdagi tamomiy mavjudotning o'zining xalifasi inson uchun yaratdi allazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'a yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi deydi alloh taolo ya'ni yer yuzidagi narsalarni hammasini sizlarga bo'ysundirdi alloh subhana va taolo insonni o'zini xalifasi qilib ulug' mukarram qildi adam odam avlodini mukarram qildik deb alloh taolo kitobida yod qildi demak olamni alloh subhanahu va taolo yaratdi olamdagi tamomiy mavjudotni inson uchun yaratdi insonni ollohni xalifasi deb islom shunday deb mukarram qildi va inson ollohning tarafidan topshirilingan xilofat vazifasini o'tashlik uchun yaratildi bu ma'nosiz qilib yaratilgani yo'q xilofat vazifasi uchun o'zining o'zgarmas qiyomatgacha bo'lgan kitobini va rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan mana bu sunnat bizga katta bir boy meros bo'lib qoldi mana bu merosda alloh subhanahu va taolo hamma narsani bayon qildi agar kimda kim qur'oni karimda bayon qilinmagan deb aytsa avval o'zining kofir ekanligini bayon qilib turib shu so'zni aytdi qur'oni karim har bir narsani mufassal qilib bayon qildik dedi qur'oni karimda ba'zi umumiy qoidalar bilan ulamolar kitobi sunnatda bayon qilingan narsalardan istinbot qilib voqeiy har bir holatdagi muammoni hal qilib keldi va qiyomatgacha bu ulamolar toifasi yo'q bo'lmaydi va hal qilib keladi shuning uchun biz bu maslaknidagi ko'p dunyoqarash haqida biz ba'zi darslarimizda bayon qilgan bo'ldik shu dunyoqarashdan kelib chiqqan har bir odamning o'zini dunyoqarashiga qarab maslak kelib chiqadi deb aytdik darsimizni avvalida agar insonni xalifa deb tan olingan dunyoqarash bilan qur'oni karimdagi hukmlarni hammasini hayotga tadbiq qilishlik kelib chiqadi agar insonni hozirgi vaqtda juda ko'p muammolarni kishilar hal qilmoqchi bo'lishadi lekin bu muammolar hal qilinmasdan qolaveradi modomiki kitobi sunnat hayotga tadbiq qilinmasa nima uchun hayotdagi bo'layotgan buzuq ma'naviy buzuqliklar bular hammasi yo'q bo'lib ketmaydi hech qachon modomiki kitobi sunnat hayotga tadbiq qilinmas ekan chunki bu muammolar hammasi buzuq dunyoqarashdan kelib chiqqan insonni ajdodini maymun deyishlikdan kelib chiqqan inson ajdodi maymun bo'lgandan keyin unga hayotning maymuncha hayot bo'ladi uning hayotida ma'naviy buzuqlikdan boshqa narsa bo'lmasligi kerak shuning uchun bu ma'naviy buzuqliklarning yo'q bo'lishligi insonning birinchi dunyo qarashini yo'q qilmoqli kerak men bu yerda sizlarga bir hikoya aytib bermoqchi emas edim shu ma'noni tushuntirishlik uchun hamma bu yerda bilgan bir afsonani o'qishgan bu afsona shuki bir kishining uchta o'g'li bo'lib u uchta o'g'li kamolot yoshiga yetganda dadasi vasiyat qilib xalq uchun jamiyat uchun biror bir manfaatli ish qilishlikka vasiyat qilib ketadi vasiyat qilgandan keyin dadasi vafot qilib ketganda uchovlari jismonan quvvatga ega bo'lgan farzandlar o'zlariga bir hayotda o'rin tanlashlikka va jamiyatga zarar beruvchi narsalarni yo'qotishlikka ahd qilishadi kattalari odamlarning bir shaharga kelib ularni yutib xohlaganini yeb ketayotgan ajdarni yo'qotishlik uchun otlanadi bittalari bo'lsa bir xalqlarga hujum qilayotgan vahshiy yirtqich bo'lgan arslonni o'ldirishlik uchun uchinchilari bo'lsa bir xalqlarga zulm qilayotgan yalmog'izni kampirni yo'qotishlik uchun otlanishadi xayr ko'proq nuktani uchinchi farzandga ikkovlari o'zlarini ishlarida muvaffaqiyatga erishibganligi qisqa bilan tamomlanib uchinchisi yalmog'iz kampirni yo'qotishlik uchun borsa yalmog'iz kampirni buni o'zini o'ldirishlik uchun kelganligini bilgandan keyin unga bir makr qilib xullas otiningni oyog'i nechta edi bir sanasang deb uni ushlamoqchi bo'lsa bir oyog'ini yeb otingni otini oyog'i uchta edi ikkinchi yana bir oyog'ini yeb otingni oyog'ini bir ko'rsang nechta edi desa otini oyog'i ikkita edi uchinchi oyog'ini ham yeb otingni oyog'i nechta edi ha otini oyog'i bitta edi u oyog'ini ham yeb otingni oyog'i bormidi bir ko'rchi desa otini oyog'i yo'q edi o'zi xullas otini boshqa o'rinlarni ham oting bormidi yo piyoda keldingmi otim yo'q edi piyoda kelgandi xullas yalmog'iz bu bolaning ziyrakligini bilib hujumga otlangandan keyin ikkala o'rtasida kurash ketganda uni bir qo'lini qirqsa qo'li ikkita bo'lib chiqqan oyog'ini qirqsa oyog'i yana ikkita bo'lib chiqqan ikkita qo'lini qirqsa to'rtta bo'lib chiqqan yalmog'iz buning qilayotgan harakatiga kulib battar quvvatlanib unga hujumni davom etgandan keyin bir donishmandni unga paydo bo'lib ey bola sen bu yalmog'iz bilan bunday uslubda kurashib ovora bo'lma bu yalmog'iz seni bu kurash uslubingda kuchayib boraveradi buni yo'li shuki sen bir uzoq masofadagi ko'hqof joyga borasan yo'lda shunday xatarlik daryo bor o'rmon bor va hokazo shu o'rmonni bosib shu tog'dan o'tganingdan keyin bir daraxtni ustida bir qush bor u daraxtga chiqib ketishingda u bor bu bor bu qarshiliklar hammasini bayon qilgandan keyin shu baland daraxtni tepasida bir qush bor u qushning qalbida mana shu yalmog'izning joni turadi ana bu yalmog'izni shu qushni ushlab shu buyragini essang yalmog'iz jon taslim qiladi bo'lmasam bu kurashingni ma'nosi yo'q sen shunga sabr qilmoqliging kerakki avval qilayotgan harakatingning samarasi ko'rinmay turishligiga sabr qilmoqliging kerak ammo ko'ringanda butunlay ko'rinadi xullas ziyrak farzand shu donishmandning aytganini qilib shu narsani avvalgi kurashda kulib turgan yalmog'iz bu masofalardagi buyurilgan vazifalarni bajargandan keyin qushni buyragini ushlashligi bilan yalmog'iz yalinishlik o'tib ikkinchi nima bo'lsa xizmatida bo'lishligini e'lon qilgandan keyin yalmog'izni shu buyrakdagi jonini ezishligi bilan yalmog'izda tamom bo'lganligini hamma bu haqdagi afsonani o'qigan bu narsa shunga to'xtaladiki birodarlar hozirgi vaqtdagi juda ko'p muammolarni yo'qotishlikka kishilar mahallalarda va hokazo boshqa joylarda hozir shunday bo'lib ketdi u bo'lib ketdi degan har xil fikrlarni qilinadi bir muammoni hal qilmoqchi bo'lsangiz ikkita muammo paydo bo'ladi bu muammo yalmog'izini ikkov qo'lini qirqsangiz to'rtta muammo paydo bo'ladi muammo bilan kurashgan sari muammolar dunyosiga kirib boraverasiz bu yalmog'iz muammo kuchayib boraveradi sizning kurashingizga masxara qilib kulib tomosha qilib turaveradi biz shuning uchun ham nima uchun bu muammo yalmog'izi kuchayib boraveradi olamda hayotda biror bir fasodni yo'qotishlikka harakat qilinsa fasod kuchayib boraveradi buning siri dunyoqarash bu inson maymun bu may ajdodi maymun bo'lgan degan falsafa ostida ulg'ayib qolinganlikdan bu narsada hech qanday muammo o'zgarmay turaveradi balki kuchayib boraveradi dunyoqarash buzuqlik natijasida mana bu muammolar ko'payib boraveradi shuning uchun biz avvalo shu maslakni bosib o'tishlikda muammolarni ko'piga biz sabr qilishlikka majburmiz dunyoqarashni islomiy dunyoqarash qilmoqlik kerak alloh subhana va taolo mukarram qilgan bu insonni deb biz tasavvur qilishligimiz kerak mana bu mukarramlik qilgan zot tarafidan kelgan dunyoqarashni o'zimizda mujassamlashtirishligimiz kerak mana bu dunyoqarashga ega bo'lganimizdan keyin bizning pokiza dunyoqarashimizga muvofiq maslak kelib chiqadi shu muammolardan ba'zilariga bir hozirgi vaqtdagi ko'p muammolarni biz islomiy dunyoqarashga ega bo'lishlikni esdan chiqarmasligimiz kerak shundagina bu muammo hal bo'ladi ota onani xorlanishligi ota ona haqida hurmatlanishlik haqida kitoblar yozildi ota ona haqida har xil narsalar yozildi hisobsiz targ'ibot vositalarida bunday eshitirishlar, bunday narsalar ko'p lekin ota onani xorlanishligi ko'payib boryapti bu qarindoshlarga muruvvat qilishlik kerak qarindoshlarni xor tashlamanglar degan nasihatlar son sanoqsiz bo'lgan lekin qanchalik nasihat kuchaygan sari bu qayerdan paydo bo'lyapti bu narsa butun qarindoshlar bilan bo'layotgan hozirgi holatdagi bo'layotgan ishlar tekshirilsa ilgari umrida ko'rmagan odamga qilingan muruvvatni hali birov o'zining tug'ishganlariga qilgani yo'q birodarlar undan tashqari yetimlar miskinlar ilgari bolalar yetim qolgan bo'lsa endi ota onalar yetim qolyapti yetim degan narsani ham lug'atini o'zgartirishlik kerak bo'lib qoldi yetim degan ota onasiz qolgan farzand edi ya'ni qarovsiz qolganligi uchun yetim deb atalardi endi bo'lsa mm, nihoyatda ajoyib o'g'lonlari bo'lgan ota onalar hali u farzandlar tirik shunday bo'lib turib ota onalar ham yetim qolyapti siz u odamni tekshirsangiz bu odamni mutlaq farzandi yo'q balki bu odam bir mahallada emas sahroda tug'ilgan bo'lsa kerak shuning uchun shu joyga kelib qolgan bo'lsa kerak deysiz miskinlar ya'ni bu inson shu miskin degan narsa hech narsasi yo'q kishi odamlar agarki qo'llarida har qanday narsa bo'lsa ham ma'naviy tarafdan juda ham miskin bo'lib ketdi qanchalik qo'lida ko'p narsasi bor bu odam bo'lsa shunchalik ma'naviy tarafdan miskin xullas qo'shnilar qur'oni karim qarindosh qo'shni va hamda yon qo'shni va hamda yonida turgan sohib bularni muruvvat qilishlikka chorlaydi lekin qarindosh qo'shni ham o'rtada hech qanday bir yaxshilik yo'q qarindoshmasini endi qo'yavering u narsani xullas mana bu muammolar haqida bizni islom dinimiz qanday narsalarga chorlaydi birinchi muammo takror aytaman islomiy dunyoqarash insonning qalbida bo'lmas ekan u muammo hal bo'lmaydi bu haqda bo'lgan nasihatlar hammasi bekor ketaveradi bu haqdagi so'zlarni ba'zi bir ibodatda bo'lmagan kishilar ham eshitib shu haqda bir gapirilsa bo'lar ekan deb qo'yadi lekin uni gapirilishligi foyda bo'lmaydi birodarlar ibodatda bo'lishlik va asosan islomiy dunyoqarashga ega bo'lmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga jibril alayhissalom odam suratida keldilar ya'ni ashoblar bir kishi kirib keldilar u kishini bir biz tanimaymiz va safar belgisi ham yo'q deyishdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib iymonni so'radilar iymonni bayon qildilar hammalar eshitgansizlar islomni so'radilar islomni bayon qildilar va hamda qiyomatni qachon bo'lishligini so'radilar aytdilarki so'raluvchi so'rovchidan olimroq emas dedilar qiyomatni alomatlardan so'radilar qiyomatni alomatlardan bir nechasini bayon qildilarda va bittasini shu yerda cho'ri o'zining hojasini tug'ishligi ham qiyomatning alomatlaridan dedilar ya'ni ota onalar onalar o'zining tuqqan farzandiga xizmatkor manzilatda bo'lib qoladi dedilar shunda ehsonni so'radilar ehson ollohga ibodat qilmoqligingiz ko'rib turganingizdek yo olloh ko'rib turibdi degandek ibodat qilishligingiz dedilar shu munosabat bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldlaridan ketganlaridan keyin bu jibril dedilar sizlarga diniylarni o'rgatishlik uchun kelgan dedilar demak ehsonni din dedilar mana yuqoridagi iymon islom va qiyomatni ollohni o'ziga topshirishlik qachon bo'lishligini va ehson ya'ni ollohni ko'rib turgandek ibodat qilishlikni din dedilar shuning uchun ehsonni bir qisqa aytib o'tib maqsadimizga o'tamiz alloh subhanahu va taolo ihsonni o'zining kitobida ko'p yod qildi وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة tahlikati إن ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Abu Ayyub al-Ansori mana shu oyatni tafsirida oyatning lug'aviy qisqacha mazmuni Allohning yo'lida infoq qilinglar. O'zingizlarni halokatga tashlamanglar. va ahsinu ya'ni yaxshilik qilinglar ehson qilinglar olloh muhsinlarni yaxshi ko'radi vallohu yuhibbul muhsinin sura Ali imronda ikki joyda keladi abu ayyub al ansoriy o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyatning tafsirida dunyoga moyil bo'lib dunyoniyla tuzatib ollohni yo'lidagi jihodni ya'ni ollohni yo'lidagi kurashni tark qilishlik degan ekanlar ko'p odamlar o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan so'zni boshqacha tushunishadi halokatni shu dunyoviy halokat deyishadilar ollohni yo'lidagi xizmatni tashlash dunyoga moyil bo'lishlik sababli bu halokatdir o'zinglarni olloh subhanahu va taolo aytyaptiki halokatga tashlamanglar deb demak muhsin degan kalimani alloh subhanahu va taolo ko'p yod qildi va bularni yaxshi ko'rishligi haqida o'zining kitobida bayon qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ehsonni ollohni ko'rib turgandek ibodat qilish dedi ibodat nima islomdagi ibodatning ma'nosi nihoyatda kengdir namoz o'qish ibodat zakot berish ibodat ro'za tutish ibodat haj qilish ibodat o'zining oilasiga halol nafaqa istab harakat qilish ibodat jihod ibodat farzandlarga rahmdil bo'lish ibodat ularni islom odobi bilan odoblantirish ibodat mo'minni hurmat qilishlik ibodat va hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining shar'iy nikohiday bo'lgan oilasi bilan hazillashishlikni ham ibodat dedilar hatto o'zining jinsiy qo'shilishligini ham ibodat dedilar shunda ashoblardan bittalari turib yo rasululloh ayati ahaduna li shahvatihi lahu ajrun shu jinsiy holatini o'zining shahvati sababli bo'lsa ham ajr bo'ladimi deganlarda aytdilarki shu gunoh yo'lga yursa gunoh bo'larmidi dedilar ha shunday bo'lsa shu gunohdan o'zini tiyganligi uchun ibodat edi islom rahboniyat emas birodarlar ya'ni tarki dunyochilik emas ibodat hayotning buyruqlarini hammasini ollohni buyrug'iga muvofiq qilishlik ibodatdir har bir muboh ruxsat berilingan narsani ollohni rizosini niyat qilishlik bilan bu narsa ibodatga aylanadi hattoki bir kishi uxlasa ollohni ibodatiga baquvvat bo'laylik deb nashot bilan ibodat qiling biror bir faqir muhtojlarning xizmatlarini qilishlik uchun jismonan quvvatli bo'lay deb niyat qilingan uyqu ham ibodatdir nafaslari tasbeh manzilatda bo'ladi ollohniga shukur qilib halol taomni yeb pokiza taomlarni yeyishlik ibodat ollohni ozroq bergan rizqiga qanoat qilib sabr qilishlik ibodatdir xullas bizdan islom shuni talab qilganki hayotdagi shariat buyurgan buyruqlarni olloh meni ko'rib turibdi yo ollohni ko'rib turibman degandek qilishligimizni talab qilgan mana bu ehson rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan eng oliy ibodatdir demak inson shuni ko'z oldiga keltirishligi kerakki hayotdagi islomni buyurgan buyruqlarni olloh ko'rib turibdi yo ollohni ko'rib turibman degandek e'tiqod qilmoqligi kerak mana bu bizdan talab qilingan narsa doim olloh ko'rib turibdi degan fikrni doim o'yg'oq holatda qoldirishlikdir muhsin har bir narsadan eng yaxshisini olgan kishi yoyinki husn ya'ni chiroyli amallarning doirasida qolgan kishidir qabihga o'tib ketmagan kishini muhsin deymiz va o'zining shu qilayotgan amalida Alloh ko'rib turibdi degan his tuyg'uni doim o'zida qalbida mujassamlashtirib turgan kishini muhsin deymiz alloh subhanahu va taolo ko'p narsalarda o'zimizda ehson sifatini hozirgi aytgan ollohni ko'rib turgandek sifatni paydo qilishlikka buyurdi Allohga ibodat qilinglar ollohga hech bir narsani sharik qilmanglar dedi va bil validayni ihsana ota onaga ehson qilinglar dedi ya'ni mo'min kishi ota onaga doim hassos tuyg'uda turmoqligi kerak biz ehsonni mana hozir aytdikki ollohni ko'rib turgandek ibodat qilishligimiz degan ma'noni aytdik ota onaga yaxshilik qilishlik haqida bir ozgina to'xtalib o'tamiz qur'oni karimda mana bu joyda ham faqat ollohgagina ibodat qilishlikka olloh buyurdi va ota onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi yakka ollohga ibodatga buyurib shirkdan saqlanishlikka buyurilib turiblar bevosita ota onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi alloh taolo bu mana qur'oni karimni bir necha o'rinlarda keldi va mo'min kishini ota onaniga yaxshilik qilishlikka vasiyat qilganligini agar shirkka buyursa bunga itoat qilmaslikka buyurganga o'xshagan mabodo ota ona shirkka buyursa uni itoat qilinmaydi mana shu ikkovi iborani takror aytamizki yakka ollohga bo'lgan ibodatdan keyin bevosita ota onaga yaxshilik qilishlikka alloh taolo buyuradi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan amr ibn al-Asning o'g'illari rivoyat qiladilarki abdulloh ibn amr ibn al-As roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki deb robbi fi ribol valid va sahotur robbi fi sahotil valid rab taoloning roziligi ota onaning roziligidadir rob taoloning g'azabi ota onaning g'azabidadir ota ona g'azab qilsa ollohning olloh g'azab qiladi ota ona rozi bo'lsa rob taolo rozi bo'ladi imom muslim abu hurayradan rivoyat qildilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rog'ima anfuhu rog'ima anfuhu rog'ima anfuhu ya'ni bunni yerga ishqalibdi dedilar ya'ni nihoyatda horibdi horibdi horibdi deb takror qildilar uch marta qiylaman kim aytyapsiz yo rasululloh deb so'rashdilar sallallohu alayhi vasallam قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة ota onasini qarigan vaqtida topishlik nasib bo'libdida ya'ni ota onasi qarigan vaqtida bu hayot bo'libdi yoyinki bittalari xoh otasi xoh onasi keyin jannatga kirmay qolibdi mana shu odam xor dedilar mana shu hadisda bayon qilinyaptiki demak ollohni ibodati ota onaga yaxshilik qilmasdan turib maqbul emas ekanligiga ishora bo'lyapti demak insonning ibodati maqbul bo'lsa jannatga dohil bo'ladi agar ota onasini qarigan vaqtida topsa allohga ibodat qilgan ibodati maqbul bo'lishligi ota onasiga yaxshilik qilishlikka bog'liq ekanligi dalolat qilyapti chunki qarigan vaqtida topib turib jannatga kirmay qolgan odam xor deyaptilar demak har qanday qilayotgan amali ota onaga yaxshilik qilishlikka bog'lanmas ekan alloh subhana va taolo uni jannatga dohil qilmaydi undan tashqari bu yerda bir nuqtani bilishimiz kerakki ota ona bevosita zohiriy marhamat markazidir ota ona albatta farzandga yaxshilik qilganligi aniq ko'rinib turibdi va bevosita yaxshilik qilganligi ham ko'rinib turibdi demak bu ko'rib turgan yaxshilikka yaxshilik qilayotgan odamni ko'rib turibdi bu ota onasi edi shunga shukur qilolmasa marhamat kelyapti alloh subhana va taolodan lekin biz alloh taoloni ko'rmayapmiz ko'rmay turgan zot tarafidan kelayotgan marhamatga shukur qilolmaydi marhamat qilib turgan ota onani ko'rmay turib ko'rib turgan soatida shukur qilolmasa ko'rmay turgan zotga shukur qilolmaydi ota ona farzandga xizmatkor bo'lgan go'daylik vaqtida farzand ota onani hojasi bo'lgan kichkinalik vaqtida buyursa kichkinalikda ishora qilsa tili chiqmagan vaqtda ota ona itoat qilib hozirlaydi agar yo'q bo'lib qolsa buyruq qilishligidan tashqari ishorasiga har qanday mashaqqatni olib keladi demak go'daklik vaqtida inson ota onasining hojati bo'lib yashaydi xohlasa ustiga minadi hoja qanday yashagan bo'lsa balki hojanga xodim bir malolat bilan qaragan bo'lsa ham ammo bu bola bo'lgan sayyid bo'lib hoja bo'lib turgan go'daylik vaqtida muhabbat bilan qaraydi ota ona xizmatkor bo'lib turganda go'daylik vaqtida ota ona nihoyat darajada farzandga muruvvat qilgan ota ona go'yoki mubolag'a ozgina mubolag'a bilan aytsak ruxsat bilan uxlashgan boladan so'ra ota ona boladan ruxsat bilan uxlagan deb aytsak xato qilmagan bo'lamiz rohatlanishlik ham ruxsat bilan bo'lgan go'daylik vaqtida hamma qiyinchiliklarni ota ona ko'taradi demak bular hammasi birodarlar bu qarz. endi qarigan vaqtda ham ota ona bolalik vaqtidagi bizning injiqligimizga o'xshagan ba'zi injiqliklar qilishligi mumkin mana bu narsani biz bizni shavq zavqi bilan bizni injiqligimizni ko'targanga o'xshagan biz ham ba'zi vaqtdagi bu qilgan injiqliklarimizni ba'zisiga duchor bo'lib qolsak ota onadan ko'tarmoqligimiz kerak yana takror aytamiz ollohga osiy bo'ladigan ishlarga buyurgan vaqtda biz hech kimga itoat qilmaymiz bir buyruq borki kim tarafidan bo'lsa ham Allohga osiy bo'linadi bunda bunda itoat qilinmaydi ota ona o'zining farzandini hammadan ortiq ko'radi albatta allohni muhabbatidan mo'min kishini qalbida farzandning muhabbati ortiq bo'lmaydi rasulining muhabbatidan farzandning muhabbati mo'min kishining qalbida muhabbati masalan muhammad alayhissalomni muhabbatidan ortib ketmasligi kerak lekin boshqalardan hammasidan farzandni ortiq ko'radi shunday bo'lgandan keyin biz ham ota onani boshqa hammadan ortiq ko'rmoqligimiz kerak undan tashqari rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldilarda yo rasululloh man ahaqqun nasu bi husni sahabati qala ummuka summa man قال أمك ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك meni eng yaxshi suhbatimga haqli bo'lgan kim yo rasululloh deb bir kishi kelib so'radilar shunda onangiz dedilar yana so'radilar undan keyingisi onangiz dedilar undan keyingisi onangiz dedilar undan keyingisi deganlarda dadangiz dedilar uch marta onaning otadan haqqi ko'pligiga ishora qildilar mana bu narsa bilan hammamiz o'zimizning bir xatoyimizni shu hozirgi asrda shu muammoki demak biz hozirgi fikr bilan ota onamizni farzandimizdan va oilalarimizdan ortiq ko'rmoqligimiz kerak birodarlarimizdan ham ortiq ko'rmoqligimiz kerak hozirgi vaqtda shunday hamma ko'p aksar oilalarda balki nihoyatda ozlari mustasno bundan ota onani o'zini oilasidan farzandidan birodaridan past ko'radi so'z bilan so'z bilan bu hamma ota onasini ortiq ko'rishligi kifoya qilmaydi birodarlar amaliy suratda tekshirsangiz hamma o'zini oilasini farzandini va birodarlarini ota onasidan ortiq ko'radi ota ona bizni hech kimdan ortiq ko'rmagan ya'ni e, hammadan ortiq ko'rgan demoqchiman hammadan ortiq ko'rar ekan biz ham ota onani hammadan ortiq ko'rmoqligimiz kerak musulmon odam ayollarni boshqaruvchi sayyida ayollar ya'ni qayyim ularni nazorat qilib ularni ustidan tekshirib turuvchi qilib oilada er kishini shunday qilib yaratdi demak musulmon odam o'zining ota onasiga sayyid bo'lmasligi kerak ota onasini o'ziga sayyid qilishligi kerak go'daylik vaqtidagi sayyidligi kifoya qiladi inson hozirgi vaqtda ota onani rozi qilishlik birodarlar bir tarafdan oson chunki oz narsalar bilan ham hamma narsadan yaxshi ko'rishligini e'lon qilishligi bilan rozi qilishlik mumkin ya'ni hamma narsadan ortiq ko'raman degan tili bilan shirin tili bilan ozgina narsa muruvvat qilib ham rozi qilishligi mumkin yemoq ichmoq bu bu narsalarni ozroq muruvvat qilishlik bilan ham g'azablangan vaqtlarda xomush bo'lib muloyimlik qilishliklar bilan ota onani rozi qilishlik mumkin bir kishi hatto nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib jihodga izn so'radilar ota onang tirikmi dedilar ota onang haqqida mehnat qilgin dedilar kurash shu haqda rozi qilishlik yo'lida kurashgin dedilar sihob hammasida keltirilgan muvattoi ibn molikdan boshqasida bir kishi keldilarki faqala ji'tu 'ala al wa abawayya qala kama men hijratga bay'at qilishlik uchun keldim ota onam ona yig'lagan holatda qolishdilar deganlarda ota onangni oldiga borib kuldirgin xuddi yig'latganingdek degan ekanlar johima bu kishi aytadilarki ya rasululloh arattu an ag'zuva va qad ji'tu astashiruka g'azot qilmoqchiman maslahat uchun keldim dedim dedilar hallaka min ummin oning bormi dedilar qola naam qola ilzamha fa innal jannata inda rijliha." imom nasoiy rivoyatlari u kishi o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar ha onam bor degandim onangni mahkam ushlagin jannat oyog'ini ostida dedilar بنت ابو asmo ابو abu bakr abu bakr roziyallohu anhuning qizlari asmo rivoyat qiladilarki خدمت علي أمي وهي مشركة فاستسقيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي مشركة وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمتي أسماء أبو بكر رضي الله عنه نكذر أيتد لكي أنا mushrik dav bo'lgan davrda meni oldimga keldi ya'ni asmo onalardan ilgari musulmon bo'lganlar nabiy sollallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radim men aytdimki onam keldi menga ko'rgisi kelib ketdi men muruvvat qilaymi yo'qmi ammo mushrika deb aytuvdim shunda aytdilarki muruvvat qilgin dedilar dunyoviy muruvvat qilishlik albatta dinsiz hammaga ham muruvvat qilsa bo'laveradi ba'zi qarindoshlarga muruvvat qilinadi boshqalarga ham muruvvat qilinishligi islomga moyil qilishlik uchun bir kishi aytdilarki ya rasululloh hal baqiya min shay'un bihi mawtihima o'tib ketgandan keyin bu gaplarni ko'proq achinib afsus bilan eshitadi ota onalari o'tib ketgan kishilar ota onamga men o'tib ketganlaridan keyin ham yaxshilik qilishligim mumkinmi qanday yaxshilik qilaman shu yaxshilik qilishlik imkoniyati menda qoldimi deb so'raganlarda nam assolatu alayhima istig'foru duo qilasiz va haqlarga istig'for aytib gunohlarni kechirgin deb duo qilasiz va ahdlarini o'taysiz dedilar ba'zi ota onalar birodarlar farzandlarga vasiyat qilib ketgan ko'p vasiyat qilganda biror bir molni muruvvat qilishlikni vasiyat qilib ketgan bo'lsa bajarganman deb yuramiz lekin ko'p ular ilm o'qing shariatga muvofiq yuring deb ham vasiyat qilib ketgan bo'ladi ko'plari mana bu ahdlarini o'tashlik bu ota onaga o'tib ketgandan keyingi yaxshiligidir faqat vasiyat deganda dunyoni hammasini iqtisod deb tushunmaslik kerak hali aytib o'tganimizdek darsimizni avvalida bu biz iqtisod ilohiga cho'qintirgan falsafada ulg'ayganmiz hamma narsani iqtisodga qarab gapirgan. hatto odamlar shu darajada namoz o'qisalar ham shu iqtisodiy ishlarim bilan jannatdan ham kirib ketaveraman deydigan darajada tushuncha paydo bo'lib ketgan jon taslim qilgani azroil alayhissalom kelganda ham men moli davlatim bilan qutulib qolaman deydigan darajada tushirib ketgan ko'p odam shuning uchun vasiyatning faqat iqtisodga cheklanib qolishligi ham noto'g'ri falsafaning noto'g'ri dunyoqarash natijasidan kelib chiqqan birovga yaxshilik qildim deydi nima yaxshilik qilding desa bir dunyoviy muruvvat berdim deydi ammo biror bir kechasi kunduzi ta'lim berayotgan odamni yaxshilik qilmayotgan odam deb tushunaveradi nima uchun u iqtisodiy yaxshilikni yaxshilik deb biladi biroq xudoyo shu hammalarini gunohlarni kechirgin deb duo qilib kechasi duo qilayotgan kishini yaxshilik qilyapti deb tushunmaydi o'tiraveradi bu deb nima qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi keldilar u kishi hammani sadoqat qilayotganligi jihod qilayotganligi shularni ko'rdilarda afsus nadomat yeb kechqurun bedor bo'lib xudoyo menga kim bir zulm qilgan bo'lsa shularni hammasidan roziman gunohlarni kechirgin deb duo qildilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga ertalabki namozdan keyin o'sha aytdilarki bugungi kechada sadaqot qilgan kim dedilar qayerda hozir dedilar hech kim hamma hayron bo'lib turdi va falonchi turing dedilar sizni sadaqotingiz qabul bo'ldi dedilar bu haqiqatda birodarlar bu har kimni qo'lidan keladigan narsa emas shuning uchun ham vasiyat deganda ham sadaqot deganda ham hamma narsani biz noto'g'ri dunyoqarashiki iqtisodiy dunyoqarashni o'ziga cheklangan falsafada o'sganligi uchun hamma narsani iqtisodga bog'lab tushuniladi shuning uchun faqat iqtisoddan boshqa narsani o'ylamaydigan avlod vujudga kelib qoldi muammo ham iqtisodiy muammo boshqa muammo yo'q birodarlar hamma yoq fohisha boshqa ishlar bu muammo emas bu o'lgandan keyingi marosimlarni qilib turib shu bilan endi biz ota onamizni vasiyatini bajarib bo'ldik deb hayotda hech rozi qilmasdan mana bunday tuqus shunday odatlarni paydo qilishlik bizni islomda yo'q birodarlar mana bu narsa bilan bir bo'shlikni to'ldirib qo'ydim deb o'ylashlik bu hammasi xato birodarlar bizning dinimizni dushmanlari shunday qilishgan agar bir kishi qiyomatda so'ralmaydiki nima uchun dadangga uch qilmagansan nima uchun yetti qilmagansan nima uchun qirq qilmagansan degan savol hech qachon bo'lmaydi xotirjam bo'ling dunyodan xotirjam ketavering bu sohada ammo nima uchun besh vaqt namoz o'qimagansan degan savol birinchi bo'ladi namoz o'qigan odamdan ham savol birinchi namoz so'raladi birinchi bandaning hisob qilinadigan narsasi namozdir agar shu namoz savol javobidan hisobdan o'tib ketsa boshqasi to'g'rilanib ketadi mana bu narsani biz dinni yuzaki narsalarga bog'lab tushunishlik kerak emas bu narsalar qayerdan kelib chiqdi noto'g'ri dunyoqarashdan kelib chiqdi bu islomiy dunyoqarashni bizga mukammal bilar ekanmiz bunday narsalar haqida biz bahs qilmaymiz hatto savol javob ham qilmaymiz birodarlar bu narsalar bormi yo'qmi deb savol javob qilishlikka ham arzimaydi ahdini vafo qilishlik degan vaqtida ko'p kishilar ota onalar o'zingni silay rahmni esdan chiqarmagin deydi olim ota onalar ilmni mendan keyin egallagin hayotimda egallamading deydi mana bu ahdlarni o'tamoqlik kerak shunday yana ota onaga yaxshilik qilishlik sulay rahm bilanki faqat ota onaga bog'liq bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi birodarlar birodarlarni hurmat qilishlik bilan bizil qurba qarindoshlarga sulay rahm qilish haqida alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindosh bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi birodarlar birodarlarni hurmat qilishlik bilan bizil qurba qarindoshlarga silay rahm qilish haqida alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikni barobar zikr qildi فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم yerda buzg'unchilik islomdan burilib yerda buzg'unchilik qilib va qarindoshlar bilan aloqalarni uzasizlarmi dedi ya'ni alloh subhanahu va taolo buyurgan qarindoshlar bilan aloqada bo'lishlik yodimizdan chiqmasin chunki bu kalima yana biz dunyoqarashimiz to'g'rilangandan keyin bu gapni biz to'g'ri tushunaveramiz savol qilinmasinki dinga qarshi bo'lib yurgan ba'zi qarindoshlarimiz bor degan savolni dunyoqarashi tuzuk bo'lgan odam bermaydi tushunaveradi bu narsani alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarga buyurgan ba'zi narsalardan qaytargan silay rahim Allohning rizosiga yetishlik kalididir. Hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarda keltirganlar, Abu Dovud sunanlarida keltirganlar. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Jannatga kirmaydi qarindoshlaridan aloqani uzgan dedilar. imom termiziy va imom abu dovudni rivoyatlarida dunyoda egasiga azobni tezda naq qiladigan oxiratdagidan tashqari oxiratdagi azobdan tashqari dunyoni o'zida qaytib keladigan zulm qilishlikdan va aloqalarni uzishlikdan ko'ra shu gunoh yo'q gunoh agar birovga zulm qilsangiz shu zulm qaytib keladi dunyoni o'zida hali oxiratdagidan tashqari agar aloqani uzgan bo'lsangiz silai rahmdan voz kechgan bo'lsangiz dunyoda shu narsa qaytib keladi hali oxiratdagidan tashqari odamlar og'zaki hikoya qilishib qo'yadi bir kishini bir o'g'li qopga solib bir baland bir toshga o'tkazib kelgan ekan deb hikoya qilishib qo'yadi shunda shu odamlar uni shu yerga o'tkazib tashlab kelgan vaqtda u ota kulibdi shunda boshqa bir ko'rgan odamlar hayron qolib bu nimaga kulyapsan bu kim bu desa bu o'g'lim e bu seni xorlab bu yerga tashlab ketyapti shunga kulyapsanmi desa men ham dadamni xuddi shu yerga o'tkazib ketgandim shuni qaytganiga kulyapman degan ekan ya'ni dunyoda uqubatni mana bu agarki bu to'g'ri noto'g'rilikdan bizni ishimiz yo'q lekin dunyoda uqubatni olib kelib beradigan narsa dunyoda bu narsani oxiratga borishlikdan ilgari dunyoda ko'riladigan gunohlarning eng ko'riladigani ikkita bittasi zulm ikkinchisi qarindoshlardan aloqani uzishlik shular ho'p savol bo'ladiki hayr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana bu hadislari inna a'mala bani adam tu'radu kulla khamisin laylatal jum'a fala yuqbalu amalu qati'ir rahim bani odam odam avlodini amallari har payshanba juma kechasi ya'ni jumaga o'tar kechasi ko'ldalang qilinadi shunda silay rahm qilmagan qarindoshlardan aloqani uzgan odamning amali qabul qilinmaydi sila nima bilan bo'ladi marhamat hiba bir sovg'a salomlar bilan hadiya ziyorat ko'rishlik bilan salom berishni kelay hech bo'lmasa deb bir salom berib qaytib kelishlik bilan qodir bo'lmasa sadaqot zakot shunga o'xshagan narsalarni berishlik bilan biror bir maktub yo'llab turishlik bilan va o'ziga muvofiq sharoitda qaysi bir sharoitga muhtoj bo'ladigan narsasini berishlik bilan ilm o'rgatishlik bilan ilmsiz bo'lsa mana bu narsalar hammasi silay rahamdir silay raham deb biz qaytargan narsani aytmaylik birodar biz hammamiz bordi keldi qilish degan narsani bordi keldi deb qo'yiladi o'zi kelgan bo'lsa bordi bo'ladi o'zi nomi ham shunga muvofiq ekan hech kimdan bir bordi bo'lmaydi keldi bo'lsa bordi bo'ladi mana bu bordi keldiki mana shu ma'noda bordi keldi bo'lgan narsa muruvvat qilgan odamga kirmaydi deyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom buxoriy imom abu dovud va imom termiziy rivoyat qilganlar u qaytarib qaytarib muomala qilgan odam mana biznikiga bir keldi men ham bir borib qo'yay degan odam u olloh buyurgan buyruqni qilgan odam emas balki bordi keldi shu keldi qilmaganda bordi bo'lsa keyin bu shu silay rahm qilgan odamdir birodarlar shundan biz g'animatdan bilishimiz kerakki bizga muruvvat qilmagan qarindoshdan ko'proq xursand bo'lishimiz kerak chunki muruvvat qilsak shu bizga hozir silay rahm vujudga kelyapti deb iloji bo'lsa biz shu o'zimizga muruvvat qilmagan va biz bilan aloqada bo'lmagan qarindoshlarga muruvvat qilishlik bilan alhamdulillah menga silay rahm nasib bo'lyapti deylik demak inson ehsonni o'zi muruvvatni ollohni hamma bir xalqiga qilishlikka bizga ma'mur bo'lganmiz hattoki biror bir hayvonni so'ymoqchi bo'lsak ham so'yayotganimizda ham yaxshilik qilishlikki tig'ni o'tkir qilib so'yishlikka ma'mur bo'lganmiz tig'ni ko'rsatmasdan yonidan borishlikka ma'mur bo'lganmiz shu yaxshilikni bir hayvonga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin daraxtlarga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin qarindoshlarga qilayotganlik bilan o'zi faxrlanmasligimiz ham kerak bu o'zi vazifamizda de olloh buyurgan narsani qilyapmiz demoqligimiz kerak undan tashqari as sadaqatu miskin sadaqa va ala sintani sadaqa va silatur rahim imom nasoiy keltirganlar miskinga bo'lgan sadaqot bir sadaqot shuni qarindoshga qilinsa ikkita sadaqot va silai rahm bo'ladi degan ekanlar yetimlarga va miskinlarga yaxshilik qilishlik qur'oni karim buyurdi imom buxoriy imom termiziy va abu dovud bular hammalari rivoyat qilishadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا men va yetimga qarab yashagan kishining jannatda shunday turaman deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini ozgina ochib qo'ydilar ya'ni men bilan yetimga qaragan kishi jannatda yonma yon turadi men bilan dedilar shuning uchun bu hadis bilan islom yetimxonalar qurishlikka hojat tushmadi chunki bu hadis bironta yer kurrasida islom hukm surib turgan davrda yetimxonaga muhtoj bo'lmay qoldi qayerda yetim bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida jannatda turay deb hamma o'zining qaramog'iga oldi yetimxonalarning qurilishligi bilan biz faxrlanmasligimiz kerak yetimxonalarni bo'lishligi jamiyatning buzilganligiga dalolat qiladi yetimxonalarning bir vaqtlarda yetimxonalar bo'lmagan deb malomat qilishlikka biz javob ha yetimxonalar bo'lmagan chunki yetimlarni tarbiyalashlikka bunaqa bir chekkalarga olib borib qo'yadigan joyni qurishlikka hojat tushmagan deb aytamiz axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlar bo'lmagan bir vaqtlarda mana hozir hay'atlar bor deganlarga ha axlatni yig'ishtiradigan hojat tushmagan axlat bo'lmaganda axlat bo'lsa nega hay'at kerak bo'ladida bir vaqtlarda kasalxonalar bo'lmagan odamlarni o'zi shunday o'lib ketavergan deydi kasalxonaga muhtoj bo'ladigan son sanoqsiz kasallar bo'lsa yana kasalxonaga muhtoj bo'linadi shuning uchun bu narsalarning bo'lishligi biz faxrlanishligimizga sabab emas birodarlar balki bundan biz hijolat bo'ladigan narsa bo'lmasam faxrlansa bo'ladimi hozirki mana hozir tirik yetim bo'lgan ota onalarni tarbiyalaydigan joylarni qurib qo'ydik deb faxrlansa bo'ladimi bu narsa bu xijolat bo'lanadi bu narsadan chunki ota onani hech kim bir alohida olib borib qo'yadigan joyni qurishlik bilan faxrlanib bo'lmaydi odamlar bu narsa bu jamiyatning sekin buzilib borayotganligiga dalolat qiladi insonning dunyo qarash pastlab ketsa hatto bu so'z aytilganda yerga kirib ketishligi kerak bo'ladigan narsa bilan faxrlanadigan maxluqqa aylanib qoladi shuning uchun darsimizni avvalini dunyoqarashni to'g'rilashimiz kerak edi chunki axlatlarni yig'ishtirdikka iymon oltmishtadan ko'ra ko'proq bo'lak yo yetmishtadan ko'ra ko'proq bo'lak eng asosiy iymon daraxtining asosiysi la ilaha illalloh bo'lsa eng kichkina shoxchasi musulmonlarning yo'lidan ozor beradigan narsani olib tashlashlik mana shu hadis sharif bilan axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lmagan islom من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يكون قد عمل ذنبا لا يغفر musulmonlar o'rtasidan bir yetimni qo'lidan ushlab o'zi yeyotgan ovqatga yo o'zi ichayotgan bir suyuqlikka taklif qilib olib kelsa alloh subhana va taolo jannatga albatta kirgizadi shuni modomiki kechirilmaydigan gunohni qilmagan bo'lsa ya'ni shirk amali bo'lmagan bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadiki ma qaada yatimun ma'a qawmin ala qas'atihim yetim bir odamlarning taomiga sherik bo'lib qolsa ularning taomlariga shayton yaqin kelmaydi dedilar yetim ishtirok etib turgan ovqatga shayton kelmaydi dedilar bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qalbining qoraligidan meni qalbim tosh bir yig'i kelmaydi menga bir erimaydigan bir qalbim qattiq deb shikoyat qildi shunda aytdilarkiyetimni boshini silagin va miskin odamni yedirgin dedilar yetimni boshini silash miskinga bir taom yediring hayotingizda bir hech kim muhtoj bo'lib turgan odamni oldida taom tayyorlab borib bir yediring qalbingizdan eriydi ko'zingizdan yosh oqadi siz odatda uni hech o'ylamasdan yeyotgan ovqatingizni u yeyotgan vaqtidagi lazzatlanib xursandlik quvonchini ko'rib shu oddiy ovqatimga quvonyapti deb qalbingizdan ko'zingiz namlanadi va o'zingizdagi ne'matlarni juda ko'p ko'rasiz nihoyatda ne'matlar juda ko'payib ketganligini ko'rasiz agar miskinni ko'rmasangiz hech narsa yetmayapti deb yashab yuraverasiz qalbingiz tosh bo'lib qorayib boraveradi hozirgi jamiyatni buzilayotganligi shuki mana bu miskin yetim bilan birovni ishi yo'q birodarlar qarindosh qo'shniga muruvvat qilish yon qo'shniga va yondagi birodarga muruvvat qilish qurba bu qur'oni karimda qurba keladi qarindosh qo'shni kim nasabda yaqin bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin uyda yaqin bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin yaqinda zil qurba junub bu uzoq ya'ni uyda uzoq bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin yoyinki nasabda uzoq bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin ya'ni yonidagi birodar deydi bir hamkasaba bo'lgan birodarga muruvvat qilishlikka yo madrasada bir o'qigan yo ham hujra mana bu bularga muruvvat qilishlikka shariat buyurdi kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor birodarlar u musulmon u islom bir birimizni haqlarni lozim qilgan u musulmon kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor endi qarindosh qo'shni bo'lsa qo'shnilik haqqi bor va yaqinlik qarindoshlik haqqi bor va islom haqqi bor rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga savol qilib aytdiki falonchi nihoyatda namozni ko'p o'qiydi sadoqotni ko'p beradi xon dedi ro'zani ko'p tutadi lekin qo'shnilariga ozor beradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni haqida savol qilinganlarda jahannamda dedilar shunda yana bir boshqa xon ro'za nafl ro'zalarni kam tutadi namozi nafl namozlarni kam o'qiydi lekin o'zining qilgan pishlog'idan muruvvat qilib turadi qo'shnilarga tili bilan qo'shnilarga ozor bermaydi deganlarda deganlarida jannatda dedilar Fuzolat ibn rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Salatatun minal in ahsanta lam yashkur va in asata lam yaghfir وجار وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه وامرأة إن حضرت آذتك إن حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك uch narsa uchta balo bor dunyoda rahbarki yaxshilik qilsang yaxshiligingni bilmaydi yomonlik qilsang kechirmaydi bu ham bir balo yomon qo'shniki yaxshilik yaxshiligingni ko'rsa bekitadi yomonligingni e'lon qiladi mana bu ham bir balo uchinchi balo ayol agar bor bo'lsang ozor beradi g'oyib bo'lsang yo'q bo'lsang xiyonat qiladi bu ham bir balo alloh subhanahu va taolodan bu panoh istashlikdan boshqa chora yo'q bu rahbar bo'lib turgandan keyin hech iloj yo'q shayx sadiy bir hikoyani keltiradilarki podshoh bir tuzalmas kasalga giriftor bo'lib shu tuzalmas kasalni davolanishi uchun tabiblarga buyruq qilgandan keyin tabiblar mana bu sifatdagi shu ko'rinishdagi shunchalik yoshdagi bolaning shu yuragi dori bo'ladi shundan boshqa chora yo'q degandan keyin tabiblar odamlarga buyruq qildi podshoh shu bolani shu sifatdagi shu yoshdagi bolani topib kelindi bu bola endi yuragini olishlik uchun buni o'ldirish kerak shunda ulamolarni chaqirdi nima qilamiz desa podshohni salomat qolishlik uchun bitta fuqarodan bittasini o'ldirsa mumkin dedi fatvoni oldi qozi hukm qildi bolani o'ldirishlikka jallod hozir bo'ldi ota onalari dod faryod deb kelgan ota onalariga ko'p moli dunyo beruvdi kambag'al bo'lganligi uchun rozi bo'lib qolisha qoldi shunda jallod uni qatl qilishlikdan hozir bo'lib turganda osmonga qarab bir kuldi podshoh savol qildiki bu shuni bu kuladigan vaqt nima kulyapsan dedi aytdiki farzandning nozi ota onaga bo'ladi hech kim birovni nozini ko'tarmaydi lekin farzandni nozini ota ona ko'taradi mana ota onam meni hayotimdan ko'ra moli dunyo ularga afzal bo'lib turibdi adolatni podshohdan talab qilinadi podshoh o'zini hayotini meni o'limimda ko'rib meni o'ldirishga rozi bo'lib turibdi adolat shu dedi endi qozidan ulamo haqiqat ulamolarda bo'ladi ulamolar bo'lsa meni o'ldirishlikka fatvo berib turibdi ulamolarda haqiqat qolmasa podshohda adolat qolmasa ota ona farzandi nozini ko'tarmasa ollohdan boshqa panoh beruvchi menga zot qolmabdi shunga qarab kulyapman ollohga yolboryapman dedi haqiqatda ham bu bir baloki yaxshilik qilsangiz bilmasa yomonlik qilsangiz kechirmasa qo'shni yoningizda bo'lsa bir tepaga uchib chiqib ketishni iloji bo'lmasa yoningizda turib yaxshiligingizni bekitsa yomonligingizni oshkor qilib tursa inson xatodan xoli emas qilgan xatoingizni o'zingiz bilmasangiz mahalladan eshitib turaversangiz qo'shnilar borib tursa ana endi ayol bu bozorga borib payshanba kuni almashtirib keladigan narsa masalan bir necha farzandlaringiz bo'lsa boringizda ozor yo'g'ingizda xiyonat bo'lsa bu ollohdan boshqa panogoh qolmaydi bunday odamlar shuning uchun ham insonga shuncha balo kelib qolsa inson nihoyatda mutafakkir hayotni tushunib faylasuf bo'lib ketadi suqrotdan so'rashgan ekan suqrotning bir o'quv falsafada o'rgangan o'quvchisi nihoyatda ko'p narsani bilib undan keyin uylanishdan ilgari shuni so'rasa shunda hayotning mana bunday musibatlari sen giribdor bo'lib qolsam shu ilmim yo'qolib ketarmi desa agar seni yaxshi bo'lsa baxt saodatli bo'lasan agar yomon bo'lsa faylasuf bo'lib ketasan degan ya'ni bundan murod ozor berishlik natijasida hayotni tushunmagan bir shaylarni sen tushunib ketib qolasan deyapti mana bu uchov birodarlar balo bu ollohdan boshqa narsadan ollohdan boshqa panogoh qolmaydi odamni jibril alayhissalom dedilar menga doim vasiyat qildilar qo'shni haqida hatto kelajagida merosxo'ron bo'lib qolsa kerak qo'shni deb o'yladim degan ekanlar hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymoni yo'q deb e'lon qildilar vallohi la yu'minu vallohi la yu'minu vallohi la yu'minu uch marta iymon iymoni bo'lmaydi dedilar قيل من يا رسول الله kim dedilar قال الذي لا يأمن جاره بوائقه qo'shnisi buni balolaridan buni ozorlardan salomat bo'lmagan odam dedilar mana bu narsa bilan birodarlar bizni mahallalarda alohida mahallalarda urushgan odamlarni yarashtirib qo'yadigan hay'atlar bo'lmagan bu hadis bilan odamlar muhtoj bo'lmagan ayollarga alohida hay'at erkaklarga alohida hay'at bir janglarda yarashtirib yuradigan qudalarga alohida hay'at bunaqa narsa bo'lmagan chunki qo'shnisi ozoridan salomat bo'lmasa iymoni bo'lmaydi degan hadis o'zi to'g'irlab qo'ygan odamlarni anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki ma amana bi man bata shab'ana va jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lam menga iymon keltirmabdi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qorni to'q yotsayu qo'shnisi och bo'lsa yonida yon qo'shnisi och bo'lsa shuni bilib tursa ochligini va sabil musofirlarga yaxshilik qilishlikka alloh taolo buyurdi ehson kalimasida to'xtalib o'tyapmiz qo'l ostidagi kishilarga rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki shunda kim ollohi ollohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa mehmonini hurmat qilsin dedilar shuni mukofoti ya'ni o'zini mukofoti bilan hurmat qilsin dedilar mukofoti nima yo rasululloh deganlarda shu bir kechayu bir kunduz ichida hurmat qilsin dedilar kelgan mehmonni ziyofat uch kun bo'ladi uch kundan oshgani sadaqotdir ya'ni ziyofat sadaqot emas bu haqqimiz buni o'tashlik ya'ni albatta ajrlanamiz lekin o'zimizni haqqimizni o'tayapmiz bu sadaqot uch kundan keyingisidir qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilish haqida shu hadis o'zi bizga kifoya qiladi bir kishi nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi deb aytadilar abdulloh ibn umar roziyallohu anhu rasululloh kam afu anil xodim bu qo'l ostimdagi xizmatkorni necha marta kechirishim kerak dedilar fasomata xomush bo'ldilar ya rasululloh kam afu anil xodim xodimdan necha marta bir kunda afu qilishim kerak deganlarda xomush bo'lganliklari vahiy keldi shunda ikkinchi savollardan keyin aytdilarki har kuni yetmish marta kechirasan dedilar qo'l ostidagilarga yaxshilik qilgan odam kim o'zining qo'l ostida xizmat qilayotgan odamni yetmish marta bir kecha kunduzda kechirsa وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين aytdilarki sizlarni bittalaringlarni xodimlari taom qilib bergan bo'lsa uni olib kelgan bo'lsa buni issig'i tutunini oldida ish qilgan uni birga o'tkazib yesin agar ovqat nihoyatda oz bo'lsa bir ya'ni bir luqma ikki luqma qo'liga berib qo'ysin degan ekanlar abu hurayra roziyallohu anhuni bu kishi allohu alam bu kishi bo'lsalarki abu zar sahobalardan bittalari xullas xodimlari bilan bir xil kiyim olgan holatda ko'rdilar shunda sahobalarni bittalari savol qildilarki bu sabab nima dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimni xodimi bo'lsa yegan ovqatidan yedirsin kiygan libosidan kiydirsin dedilar shunga amal qilib bir xil libos kiyib oldik dedilar birodarlar xodim bo'lsa o'zi rahbar bilan bir xil kiyinsa bir xil yesa xodim bo'lishlikda nima xorlik desa shuning uchun islomda xodimlar hech xorligini sezmagan lekin xodimlarni xorligini ko'rgan boshqa millatlardan ko'rgandan keyin islomda shunaqa bir xodimlar bo'lgan deb ularning xor xodimlarini islomga yopishtirilgan agar islomga muvofiq hayot kechirmasdan bir odam islomga zid bo'lgan hayot kechirsa u islomni aybi emas shu musulmonni aybi bo'lib qolaveradi alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni oxirida olloh yaxshi ko'rmaydi mutakabbir o'zi bilan kerilgan odamni degan kalima bilan shu oyatni tugatadi bu oyat shunga ishora qiladiki kimda kim ota onasiga yaxshilik qilmasdan hayot kechirsa qarindoshlariga silai rahm qilmasa va yetim miskinlarni yedirmasa va shu bilan birga yon qo'shni yo qarindosh qo'shni yo uzoq qo'shnilarga muruvvat qilib yaxshilik qilmasa musofirlarni qadrlamasa qo'l ostidagi xodimlarni qadrlamasa bu odam mutakabbir o'zi kerilgan odam olloh yaxshi ko'rmaydigan odamlar jumlasidan bo'ladi mana bu narsani bilib olishimiz kerak lekin takror aytamiz bu so'zlar umum odamlarga ta'sir qilmaydi chunki ularning dunyoqarashlari boshqa dunyo qarash bilan o'tgan ular dunyo qarashlari hatto ishlagan ishlaydi ishlamagan ishlamaydi deb ota onalariga ham shu so'zni aytaveradi mana siz ishlaganingizda bunaqa harom emas deb shu so'zni aytaveradi chunki shu falsafa bilan ulg'aygan shuning uchun boshqa ajnabiy millatlarning ota onalariga qarasa ota onalarni mabodo bir xor odamga o'xshatmoqchi bo'lsangiz ajnabiy millatlarning ota onasiga o'xshatavering xor olib tashlab ketadi nima uchun mana bunday dunyoqarash shunday bo'lganligi uchun albatta natija shunday bo'lib chiqadi chunki ajdod maymun bo'ladigan bo'lsa maymunlar o'zlarining ota onalarini tashlab ketadi shunday bo'lgandan keyin bu boshqalar ham shunday tashlab ketib kerak hayvonlar hech qaysi bolalari ota onalarini bilmaydi chunki yana takror aytamiz dunyoqarash islomiy bo'lmasa bu so'zlar manfaat bermaydi birodarlar alloh subhanahu va taolo ehsonga buyurdi ehson ollohni ko'rib turgandek ibodat qilish ibodat hayot maydonining hammasini o'z ichiga oladi hatto uxlash ham ollohni ko'rib turgandek uxlash rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday uxlaganlar va bu uyqu bilan quvvat hosil qilishlik jasadimning haqqi jasadimning haqqini o'tamoqligim kerak quvvat hosil qilgandan keyin islomga xizmat qilish nashot bilan qilay degan niyatda uyqu ham ibodatdir birodarlar shundan o'zimizga xulosa chiqaramiz mana bu muhsin odam shunday niyat bilan ibodat bilan hayotining hamma qismini egallagan ehson bilan amal qilib ibodat qilgan kishini alloh taolo yaxshi ko'rishligini qur'oni karimning bir necha o'rinlarida yod qildi birodarlar rasululloh deb salovat aytishlikda ya'ni ya rasululloh kalimasini so'ragan bo'lsalar kerak salovat aytishlik maqsadida sallallohu alayka ya rasululloh desa albatta bo'ladi assalomu alayka ya rasululloh mana salom berish salovat aytishlikni qayerda bo'lsanglar aytinglar men javob beraman dedilar shunda ashoblardan bittalari yo rasululloh siz chirib ketsangiz qanday javob berasiz deb savol qildilar shunchalik jur'at bilan savol qilishdilar aytdilarki alloh taolo meni ruhimni jasadim avvalo payg'ambarlar jasadini yer yemaydi dedilar va meni ruhimni jasadimga alloh taolo kirgizib turadi va javob beraman dedilar yer kurrasidagi hamma odamga ham olloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamni javob berdirib qo'yishlikka qodirdir Allohning qudratiga biz yana takror aytamiz bunday fikrlar aytilganda odamni qalbiga kelayotgan shubhalar u haligi aytgan dunyo qarashini moddiy dunyo qarash natijasidadir yana bir kishi haj mavsumida vafot qilgan kishilar haqida so'rabdi albatta muborak safar farz safari labbayka aytib e, ehrom bilan jon taslim qilgan kishilar mahsharda labbayka aytib turadi deyishganlar mana bir makonda o'lishlikni vafot qilishlikning fazilati yo'q magar madinada vafot qilishlikning fazilati bor ashoblar amitni fi payg'ambaringni shaharida bizlarni jonimizni olgin deb duo qilishardilar madinada vafot qilishlikning fazilati bor birodarlar shu hadislar bu haqda haj mavsumida o'lgan kishi vafot qilgan kishi qiyomat kuni ehrom bilan labbayk aytib turadi degan hadislar bor tahiyatul masjid haqida biz shuni aytamizki kun tikkada turgan vaqtda kun chiqayotganda kun botayotgan vaqtlarda bu vaqtlarda namoz o'qishlik makruh deyishgan ulamolar shuning uchun ba'zida tahiyatul masjid ham shuni jumlasidan deyishgan ba'zi kishilar tahiyatul masjidni o'qilaveradi magar ertalabki namozni sunnati bilan farzining o'rtasida tahiyatul masjid o'qilmaydi subh bo'lishligi bilan sunnatul fajr ikki rakat sunnatul fajrdan boshqa narsa bo'lmaydi vallohu alam shunaqa vaqt soatlarda tahiyatul masjid bo'lsa ham o'qilmay turganligi ma'qul bo'lsa kerak chunki ozon aytilishligi bilan ikki rakat namoz o'qib olinsa kifoya qilib qoladi shuning uchun ham ozon aytayotgan vaqtda bir kishi kelib qolsa o'tirmay turganligini siri ham shu ba'zi odamlar nimaga o'tirmay turibdi bu yerda o'tirsingchi deb qo'lishlari tahiyatul masjid o'qigan bo'lsa o'tiraveradi tahiyatul masjid o'qimagan bo'lsa shu yerda tika turib turadiki shu yerda namoz o'qib olishi o'tirgandan keyin soqit bo'lib qoladi birodar tahiyatul masjid o'tirmasdan o'qilinadigan ikki rakat namozdir bu darsga juda ixlosmand kishilar boru hozirgi sayyoralar sayyora ko'pu sayyorani moddasi yo'qligi uchun kelisholmayaptilar bir duo qilib qo'yinglar deb alloh taolo ularni qodir qilsin darsga kelishligiga boshqalar bir duo qiling dedilar alloh subhanahu va taolo mana birinchi shu darsga kelganlar bor dedilar alloh taolo darsni bilib amal qilishlikni hammamizga nasib qilgan qatorda ularga ham nasib qilsin yana bir bittalari bir dadamiz bemor debdilar alloh taolo dadalarga shifo bersin ibodatga quvvatli qilsin hali bir birodarimizdan bir duo qiling dedilar ko'pchilik o'zi tolib ekanlar bemor ekanlar ko'p davolandimu shunaqa yaxshi bo'lolmayapman dedilar alloh taolo shifo qilsin shifo bersin va ilm talabida alloh taolo zavq shavq bersin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin shu darsimizni davomiy qilsin darsimizni eshitib amal qilishlikka hammamizni ham alloh taolo